قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Najbolja generacija je moja generacija. Zatim ona poslije njih, a zatim ona poslije njih. أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة فهي في نفسي رجاء وهي في عيني Kako može zalutati narod koji ima nekoga kao što je El Hasan El Basri? الله الله Ovo je priča o Hasanu el Basriju. Jednoga dana Ummi Salemi, vjerovjesnik ovoj sallallahu alaihi veselem supruzi, dotrčao je glasnik i donio radosnu vijest da se njena oslobođena robinja Hajra, porodila i na svijet donijela dječaka. Srce majke pravovjernih, radi Allahu anha, obuzela je radost, a niz njeno plemenito lice potekle su suze radosnice. Požurila je i odmah poslala da joj dovedu mladu majku i njeno novorođenče kako bi u njenoj kući provela period babina. Ummi Seleme je neobično mnogo cijenila i od srca voljela Hajru, tako da je s nestrpljenjem i čežnjom jedva čekala da vidi njena sina prvijenca. Nije prošlo dugo i Hajra je bila kod nje, držeći svoje novorođenče u naručiju. Čim je Ummi Seleme ugledala dijete, odmah joj je prionulo za dušu i osjetila je neobično zadovoljstvo. Dječak je bio lijep, jasnih obrisa lica, vedar, lijepe građe, tako da je unosio radost i plijenio srce ko bi ga god vidio. Ummi Seleme je, okrenuši se prema njoj, upitala Hajru. Hajro, jesi li mu dala ime? Ne, nisam još majko. Odgovorila je i dodala. Ostavila sam to tebi, da mu ti izabereš i daš ime, koje ti se dopada. Uz Allahu blagoslov, rekla je, nadit mu ime Hasan. Rekla je to i digla svoje ruke prema gore, upućujući Allahu za njega hajirdom. Međutim, Hasanovu rođenju posebno se, pored Ummi Seleme, majke pravovjernih radijala anha, obradovala još jedna kuća u Medini. Bila je to kuća poznatog ashaba Zejde ibn Sabita, poslanikova sallallahu alaihi veslem pisara objave. Ovo zato što je dječakov otac Jesar bio njegov štićenik i što mu je bio jedna od najcijenjenijih i najdražih osoba. Hasan ibn Jesar, kasnije poznat kao El Hasan el Basri, odrastao je u kući i jednoj od poslanikovih sallallahu alaihi veselem soba. Njegovala ga je i odgajala vjerovjesnikova sallallahu alaihi veselem supruga Hinda bint Suhejl, poznata kao Ummi Seleme. A Ummi Seleme, ako do sada nisi znao, bila je jedna od najoštrumnijih, najodabranijih i najodlučnijih žena među svim Arapima. Također je bila jedna od najobrazovanijih supruga Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i među prvima po broju hadisa koje je od njega prenijela a njih je u hadiskim zbirkama zabilježeno 387. Pored navedenog, ona je bila jedna od rijetkih pismenih žena još u predislamskom periodu. Veza sretnog dječaka sa majkom pravovjernih Ummi Selamom nije sa ovim iscrpljena. Naprotiv, ona je još mnogo šira i dublja. Naime, kako je Hasanova majka Hajra radi obavljanja nekih poslova za majku pravovjernih često izlazila iz kuće, dječak bi ponekada ogladnio i zaplakao, pa ga je ummi Seleme uzimala sebi u krilo i da bi ga utješila dok mu se majka ne vrati, vadila svoju dojku i dojila. Tako da bi iz velike ljubavi prema njemu i mlijeko samo teklo pa bi se dječak nadojio i prestao plakati. Na taj način Ummi Seleme je El Hasanu El Basriju postala majka sa dvije strane. S jedne strane što je vjernik, jer su sve vjerovjesnikove sallallahu alaihi veselem supruge po slovu Kur'ana majke pravovjernih i s druge strane majka po mlijeku, jer ga je iz svojih grudi hranila tijesne veze između poslanikovi sallallahu alaihi veselem supruga, majki pravovjernih i blizina njihovih soba, sobi u kojoj je rastao sretni dječak, sigurno su mu pružale priliku da ih sve obilazi, u njihove sobe ulazi, od svake od njih ponešto primi i nauči i sa sobom kroz cijel život ponese. On je, kao što je sam o sebi rekao, po svim njihovim sobama kao dijete znao trčati – igrati se i u njih unositi živost i radost. Toliko da je po sobama majki pravovjerni znao skakati i svojim rukama do šišeta dohvaćati. Tako je mali Hasan iz dana u dan nastavljao rasti u atmosferi koja je još uvijek zračila svježinom, mirisom i sjajom vjerovjesništva. Napajati se sa pitkih i bistrih izvora čiste vjere, koji su sobe majki pravovjernih bile prepune istovremeno u džami Allahova vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem pohađati školu islama gdje su učitelji bili najugledniji i najpoznatiji ashabi poput Osmana ibn Affana, Alije ibn Ebu Taliba, Ebu Musa el Ešarije, Abdullaha ibn Omera, Abdullaha ibn Abbasa, Enesa ibn Malika. Džabira ibn Abdullaha i još mnogo, mnogo drugih. Međutim, pored svih, Hasan je od njih najviše zavolio vladara pravovjernih Aliju ibn Ebu Taliba radi Allahu Dječaka je divila njegova čvrstina u vjeri, predanost i badetu, odricanje od ovoga svijeta i njegovih ukrasa i prosto ga očaravala njegova vještina govora čija je svaka riječ zračila dubokom mudrošću i jezgrovitošću, vrvila poukama i probadala srce. Zato ne treba čuditi što se i on, ugledajući se na svoga učitelja, opasao takvom bogobojaznošću i pobožnošću i krenuo stazama popločanim dotada neviđenim bogatstvom riječitosti. Kada je Hasan napunio 14 ljeta života i iz dječaka stasao u čovjeka, zajedno sa svojim roditeljima preselio se i nastanio u Basri. Otuda je po Basri i dobio nadimak El Basri. I kroz historiju ostao poznat kao El Hasan El Basri. Oh. Basra je, dok je u njoj bio imam El Hasan El Basri, bila jedna od najvećih tvrđava znanja u cijelom islamskom carstvu. Njena glavna džamija bila je uvijek krcata s habima i poznatim tabijinima koji su se tamo doselili ili nastanili. Svaki njen kutak, ne samo unutra, već i vanjsko dvorište, vrvili su od mnogobrojnih kružoka u kojima se tražilo i nudilo znanje svih vrsta. Hasan je bio nerazdvojan od džamije, a poseban od kružoka koji je vodio Abdullah ibn Abbas, veliki učenjak Muhammedova ummeta, od koga je učio tefsir, hadis i kirajete. Od njega i još nekih drugih također je učio fikh, jezičke discipline i mnoge druge znanosti, tako da je stekao svestrano obrazovanje posebno iz oblasti islamskog prava. Ubrzo se i oko njega počeo okupljati svijet, slušati njegova predavanja i napajati se sa vrela bogatog znanja. Njegova predavanja toliko su bila dirljiva da su razmekšavala i najokrutila srca i kod slušalaca izazivala suze. Svi su željeli čuti njegove mudre misli koje su plijenili srce i napajati se čistoćom njegova života koji je zračio svježinom i mirisom ugodnijim od mirisa mošusa. Ime El Hasan El Basrija ubrzo se pročilo širom islamskog svijeta i o njemu se počelo raspitivati i vladari i namjesnici. Od Halida ibn Safvana se pripovijeda da je rekao U Hiri sam se susreo sa Meslemom ibn Abdul Melikom pa me je upitao Halide, reci mi što ima novo sa Hasanom El Basrijem? Mislim da ti o njemu sigurno znaš bolje nego drugi. Zapovjedniče, Allah ti dao svako dobro, odgovorio sam. Ja ga doista dobro poznajem jer sam mu prvi komšija i redovno posjećujem njegova predavanja. Mislim da ga u Basri niko ne zna bolje od mene. Dobro, pričaj mi onda o njemu. Zamolio je, pa sam mu rekao. To je čovjek kod koga je isto ono što u sebi krije i što javno iznosi. I kod koga nema razlike na jeziku i na dijelu. Kada od drugih traži da se čini dobro, na dijelu prvo polazi od sebe, a kada traži da se ne čini ono što ne valja, prvi je koji to ostavlja. Neovisan je o drugim ljudima i ne priželjkuje ništa što oni imaju, a drugi se njemu obraćaju i od njega traže ono što on ima na to je Mesleme rekao. Halide, doista je s tim si sve rekao. Kako narod koji ima nekoga kao što je on, može zalutati? Kada je El Hadžadž ibn Jusuf Esekafi preuzeo vlast nad Irakom, osilio se i nad mnogima počeo činiti nasilje – El Hasan el Basri bio je jedan od rijetkih koji se suprostavio njegovoj tiraniji, javno među svijetom govorio o njegovim zlodjelima i lice mu rekao istinu i stao u njenu obranu. Tako se pripovijeda da je El Hadžadž u gradu Vasitu za sebe sagradio veliki dvorac i da je kada ga je završio pozvao svijet da ga vidi i svojom dovom blagoslovio. Hasan nije želio propustiti priliku da i on ne pođe i tamo se obrati okupljenoj masi svijeta pa i on pošao. Jedina namjera mu je bila da okupljenom svijetu uputi savjet da se čuva rasipništva i pretjeranog uživanja na ovom prolaznom svijetu i da ga podstakne da traži vječno uživanje kod uzvišenog Allaha na onome svijetu. Kada je tamo stigao i vidio kako Okupljena masa svijeta obilazi oko dvorca, divi se veličini građevine, zapanjen njenom veličinom, širokim odajama i neviđenom ljepotom ukrasa, ustao je i između ostalog da svi čuju rekao. Vidjeli smo šta je najveći od svih zlotvora podigao. Vidjeli smo da je i faraon prije njega još čvršće i više građevine podizao, pa ga je Allah usmrtio i njegove kule i građevine sa zemljom sravnio. Kada bi samo Hadžadž znao koliko ga oni na nebu mrze i koliko ga ovi na zemlji varaju i u sebi lice mjerstva skrivaju. Slušajući ga kako u tom smislu nastavlja govoriti jedan od prisutnih, bojeći se Hadžadžove osvete, prišao mu je i da drugi ne čuju rekao – dosta je Ebu Seide, dosta je. Pa mu je El Hasan odgovorio, Allah je od učenih uzeo obavezu da će istinu svijetu objašnjavati i da je ni od koga neće skrivati. Sutradan Hadžadž je sav od bijesa utrčao na svoj divan i na svoje sagovornike povikao. Teško vama, Kakvi ste vi ljudi kada ste sebi dozvolili da se jedan rob iz Basre usudi ustati onama pred cijelim svijetom govoriti šta hoće, a da se niko među vama ne nađe da ustane i suprostavi mu se? Kukavice jedne, tako mi Allaha, uskoro ćete se napiti njegove krvi. Zatim je naredio da mu se donesu sablja i koža, koja se stavlja ispod osuđenika na smrt osjecanjem glave, pa su donijeli. Potom je pozvao dželata, pa i ovaj u trenu bio pred njim. Naredite straži da mu odmah prevedu El Hasana. Ubrzo je El Hasan bio pred njim. U iščekivanju šta će se desiti pogledi prisutnih uprli su njega, a srca prestala kucati. Kada je ugledao sablju, kožu i dželata, El Hasan je samo nešto prošaptao usnama, onda se dostojanstveno, ponosito i skrušeno, kako samo vjernik, musliman i pozivač u Allahu vjeru zna biti, mirno uputio prema Hadžađu. Ugledavši ga takvog, Hadžađu je ulio toliko strahopoštovanje prema sebi da mu je samo rekao Buj, bujrum, bujrum, ebu sejde, pokazujući i pravići mu mjesto da sjedne pored njega. Prisutni nisu mogli doći sebi od čuđenja kada se pomakao i pokazao mu da sjedne na minder pored njega. Kada je El Hasan sjeo i namjestio se, Hadžađ je se prema njemu okrenuo i počeo mu postavljati neka pitanja vezana za vjeru, a El Hasan mu smireno, sigurno, ubjedljivo i sa puno umijeća i rječitosti na svako od njih odgovarao, dok mu Hadžađ na kraju nije sam priznao. Ebu Seide, takvog učenjaka kao što si ti nisam vidio. Zatim je zatražio da mu donesu najljepši miris. Namirisao mu bradu i sa najvećim poštovanjem ga ispratio. Kada je El Hasan od njega izašao, za njim je izašao Hadžadžov lični stražar koji je to sve gledao i upitao ga. Ebu Seide, Znaš li da te Hadžađ bio pozvao sa drugačijom namirom nego što je sa tobom postupio? Kada si ušao i ugledao sablju kožu i dželata, vidio sam da si nešto u sebi proučio. Hoćeš li mi reći šta si tada izgovorio? Na to mu je El Hasan rekao. Izgovorio sam. O, ti koji me u dobru blagodatima obasipaš i u nevolji od zla čuvaš učini da njegov bijes po mene bude blag i spasonosan kao što si učinio da Ibrahimu vatra bude hladna i spasonosna. من أين تبدأ هذا البوح يا قلم بل كيف تصمت Brojni su primjere ovakvih Hasanovih sučeljavanja sa namjesnicima i zapovjednicima. Iz svakog od njih izlazio je kao pobjednik. još veći u očima ljudi sa vlasti kod Allaha pribrani, uvijek zaokriljen njegovom zaštitom. Kada je poslije smrti pobožnog i bogobojaznog halife Omera ibn Abdulaziza, hilafet prešao u ruke jezida ibn Abdul Melika i ovaj za svoga namjesnika za Irak postavio Omera ibn Hubeira el Fezariju, a domalo kasnije pod njegovom upravu stavio i Horasani, kada se jezid prema podanicima malo pomalo počeo odnositi drugčije od svoga slavnog prethodnika, šaljući svojim namjesnicima, među njima i Omeru ibn Hubeiru, jednu po jednu pismo za, sa zahtjevom da se povećaju iznosi za državnu blagajnu, ponekad i kršeći elementarna prava podanika Omer ibn Hubeire je pozvao dva najuglednija učenjaka islamskog prava u Iraku, El Hasana el Basrija i Amira ibn Shurahbija, poznatog još i pod imenom Ešabi, da bi se sa njima posavjetovao šta da se čini. Kada su kod njega došli, Omer im je rekao, Bladar pravovjernih Jezid ibn Abdul Melik, kome je Allah povjerio brigu nad svojim robovima i ljudima, zapovjedio da mu budu pokorni. Kao što znate, prvo mi je povjerio upravo nad Irakom, a potom i Perzijom. Sada mi evo šalje pisma sa zahtjevom da povećam prihode koje šaljemo za državnu blagajnu. A ja nisam sasvim načisto da li je to pravedno. Zato vas molim da mi kažete šta vi mislite o tome. Ako postupim po njegovim uputstvima, je li mi to dovoljan izgovor pred Allahom za nepravdu koja će nekome možda biti nanesena? Na to je Ešabi, dodvoravajući se halifi i laskajući njegovom namjesniku, dao takav odgovor iz koga se moglo razumijeti odobravanje halifinih postupaka, dok je El Hasan prešutio odgovor i nije ništa htio reći. Potom se Omer ibn Hubeir okrenuo prema El Hasanu i upitao Ebu Sejde, šta ti na ovo kažeš? Ibn Hubeire, rekao mu je, boj se Allaha kad se radi o jezidu. A ne moj se bojati jezita kada se radi o Allahu. Jer znaj da će te uzvišeni Allah, ako si u pravu, odbraniti od jezida. A da te jezid, ako nisi u pravu, neće moći odbraniti od Allaha. Ibn Hubeire, ne zaboravi da ti u svakom momentu po dušu može odbraniti doći ljuti i namrgođeni melek smrti koji kada mu Allah zapovjedi, zapovjed njegovu odmah izvrši. Ščepati te sa ovoga tvog mindera i iz ove tvoje udobne i prostrane palače prenijeti u mrak u tjeskobu kabura, gdje nećeš naći jezida nego svoja dijela s kojima si se u nastojanju da zadovoljiš naklonost jezidovu ogriješio prema gospodaru jezidovu. Ibn Hubeire, Ako budeš uz uzvišenog Allaha i njemu pokoran na ovom svijetu, on će te sačuvati nevolje od jezida ibn Abdul Melika i na ovome i na onome svijetu. A ako budeš uz jezida i Allahu nepokoran na ovom svijetu, Allah će te na onom svijetu prepustiti jezidu, pa neka te on od Allaha odbrani. Ibn Hubeire, znaj da se niko ni jednom stvorenju nije dužan pokoravati ukoliko se ovaj ne pokorava uzvišenom stvoritelju. Na to je Omer ibn Hubeire, kao malo dijete, priznao uplač, da mu se brada nakvasila suzama. Nakon toga umjesto Ešabija slušao je šta će mu savjetovati El Hasan, koga je toliko uvažavao i cijenio. Kada su izašli od Omera, uputili su se prema džamiji, gdje se oko njih dvojice okupila masa svijeta da ih pita kako je bilo kod namjesnika Kufe i Basre, pa im se Ešabi obratio sljedećim riječima. O ljudi, kogod je od vas u stanju u svakom momentu dokazati da mu je preči uzvišeni Allah od svakoga drugog, bez obzira o kome se radilo, neka to učini. Tako mi onoga učio je ruci moj život. El Hasan Omeru ibn Hubeiru nije ništa rekao što ja nisam znao. Samo što sam ja u onome što sam rekao htio postići ibn Hubeirovo, a El Hasan Allahovo zadovoljstvo. Pa me je Allah udaljio od Ibn Hubeira, a približio mu i u srce ulio ljubav prema El Hasanu. El Hasan El Basri živio je oko 80 godina. I za to se vrijeme po svome znanju, mudrosti i razboritosti u vjeri pročuo širom svijeta – Savjeti koje je u naslijeđe budućim pokoljenima ostavio stoljećima će se s koljena na koljeno prenositi i poput svježine proljeća plijeniti srca vjernika. Njegovi vazovi potresali su još danas potresaju duše, napajaju svaku poru iznurenog tijela. Zalutale izvode na putu koje vode spoznaje Allaha – a nemarne bude iz sna nehaja i pred njihovim očima razotkrivaju prolaznost ovoga svijeta i ljudskih sudbina na njemu. Tako je zamoljen da opiše ovaj i onaj svijet jednom prilikom rekao. Pitaš me o ovom i onom svijetu, a razlika između njih je kao između istoka i zapada jer koliko god se jednom od njih približiš, toliko si se od drugog udaljio. Od mene tražiš da ti opišem ovaj svijet, a šta ti ga imam opisivati? Kad mu je početak muka, a kraj nestanak. Kad će se i za ono što je od njega dozvoljeno odgovarati, a za ono što je zabranjeno kažnjavati, i kad će se onaj kome se da iskušenja dopasti, a onaj kome se ne da zažaliti. Drugom koji ga je zamolio da mu opiše ljude je rekao Teško nama šta od sebe uradismo. Našu vjeru na kost i kožu dovedo smo. A dunjalucima stomake zapusti smo. Naš obraz i odgoj pohaba smo. Smo a postelju i odjeću novim zamijenismo. Jednom se nogom uz pomoć štapa oslanjamo, a drugom smo u kabur zakoračili. Ali opet tuđe otimamo i tuđim se hranimo. Šta drugo reći za onoga ko to jede? Koga besplatno i straha drugi služi, koji nakon slatka traži kiselo, vruće nakon hladna, svježe nakon suha, a kada se naždere, glasno se podrigne i čim mu se trbuh malo opusti, na sluge opet poviče, donesite šta da založimo i razgalimo. Budala jedna zar ne zna da tako mi je Allaha sam svoju vjeru zubima kida, kad ne zna ili neće da se upita. Imam li ja siromašni komšija? Ima li gdje gladne siročadi? Da li onaj prosijak što ga viđam gladan? Ili ovo samo moje ili je Allah i drugima u ovome pravo dao? Kamo sreće da je takav svjestan, da na ovom svijetu ima samo jedan život, da mu je svaki dan kada zađe sunce, za jedan dan život kraći i da je sa zalaskom sunca nepovratno otišao i dio njegova života. U oči prvog petka u mjesecu Ređepu, 110. godine po Hidžri, El Hasan El Basri se odazvao na poziv svoga gospodara, jer valjalo je kod njega preseliti. Ujutro, kada se pročula vijest o El Hasanovoj smrti, cijela se Basra potresla i zavila u tugu. Nakon što je prethodno ogasuljen i spremljen poslije džuma namaza ispred glavne džamije u Basri, u kojoj je kao imam i učitelj, pozivajući u Allahu vjeru, proveo najveći dio života, klanjana mu je dženaza odatle je cijela Basra krenula da ga isprati na posljednje počivalište. Taj dan u glavnoj džami u Basri nije klanjana ikindije, jer nikoga u njoj nije bilo. Otkako je džamija u Basri podignuta, ne pamti se da je neki namaz bila prazna i da nije imao ko u njoj klanjati osim na dan. Dan kada je umro El Hasan El Basri.